priestera viedoklis. Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā tos saprast no kristīga viedokļa. Sveicināts, sveicināts, rādījumā arī klausītāji, šeit ir priesteris Jānis, un šajā raidījumā priesteri viedoklis kopā ar mani ir priesteris Dmitrijs. Sveicināts! Labvakar. Eh, maza ītiņa aizkavēšanā, tehniska problēmiņa te notika, aizkavējāmies, bet nu, uh, Esam atpakaļ un esam ēterā. Cerams, jūs mūs ne tikai dzirdat, bet tie, kas sekojat līdzi Eh, YouTube, tad arī eh, redzat un varat kopā ar mums domāt par kaut kādām sabiedrībā aktuālām tēmām un lietām. Un uzreiz arī gribas, varbūt tās vispirmām kārtām prasīt un tādu komentāru dot, jo uh, iespējams, ka daudzi nepamanīja, bet uh, viena no tādām aktualitām, kas man šķiet ir, tomēr tā vērta aktualitāte ir arī uh, grāmata, ko tu esi sastādījis un, uh, kad tas bija uh, pagājuši piekdienu, arī e, Jā. prezentēji Daugopilī, un tas ir Benedikts Krinda laikmeta liecinieks. Nu, jāsaka, ka šogad uh, šī informēšana par jaunas grāmatas iznākšanu bija krietni plašāka, jo uh, pagājušajā gadā, kad mēs izdevām Broņislava Valpitra atmiņas, uh, tad tas notika, prezentācija notika oktobra beigās, bet šogad šīs programmas prezentācija tika iekļauta arī uh, Daugavpils eh, pas, to pasākumu eh, skaitā, kas saistās ar eh, patriotisko mēnesi, ja, sakarā ar neatkarības dienas svinēšanu. Tāpēc, oh, laikam, tas... arī tāpēc šogad, <laughs> šogad ir tāds lielākais, lielākā mērogā ir šī ziņa izplatīta. Bet, nu, tomēr jāsaka, ka tas ir lokālas ziņas. Jā, līdz ar to tas neaptver visu Latviju. Teiksim, bet, reģionālās, reģionālās <laughs> ziņas, <laughs> vai jā, kultūras okay. ziņas, vai kultūras ziņas. <laughs> bet, bet es domāju, tik un tā, un, un protams, arī tāda nu, reliģiska vai, vai kristīga ziņa sakarā ar to, ka šis Benedikts Krinde ir bijis tavas ar kopienas uh, loceklis un priesteris. Tas ir pirmais no Latvijas marjāņiem kopā ar Broņislavu Valpitru. Uh, tie pirmie divi latvieši, kas devās uz Lietuvu, eh, izgāja noviciātu. Mm, Novicēts tas ir sagatavošanas posms svecolījumiem, un pēc tam atgriezās uz Latviju un eh, faktiski eh, cēla no nulles arī Viļānu gan klosteri, kas, ir, kas jau ap 90 gadus jau stāvēja pamests, ja, jo Krievijas impērija nu, neļāva attīstīties mm, klostra dzīvi, katoļu klostra dzīvei. Eh, un eh, viņš arī bija pirmās Marijāņu kopienas eh, priors, ja priekšnieks, un ilgadējs arī Viljānu klostera priekšnieks. Tā kā neapšaubāmi priekš Marijāņiem ir tīpaši ņemot vērā, ka mēs svinām simts gadu jubileju kopš Marijāņa kalpo Latvijā, jo no 2024. gada, protams, tā ir ļoti nozīmīga personība priekš mums. Un, laikam mēs nevarējām neizdot viņa atmiņas jo tādas palika mums bet, tiešām. bet kā ir, vai tikai tiešām priekš marjāņiem ir nozīmīga persona, vai tomēr priekš plašākas sabiedrības, un kaut tā arī būtu tikai, nu, piemēram, katoliskā sabiedrība? Nu, e, es varu tikai vienu faktu minēt, ka Benedikts Grinda 1200, 1920, ja es nemaldos, 6. gadā tika apbalvots ar triju zvaigžņu ordeni par sabiedrisko darbību. Jau tas ah. liecina par to, <laughs> tieši tā, ka, tieši ka, viņš tā. Bija, ka viņš bija nozīmīgs cilvēks arī uh, Latvijas, jaunajai Latvijas republikai, vēl, kas tikai uh, taisiet uz savus pirmos soļus šajā pasaulē. Un uh, vēl viena lieta, ka viņa uh, vārds ir pieminēts tādā portālā, kā Literatūra LV, ja, kur uh, tiek um, salasīti visi daudz, noz, daudz vai maz nozīmīgākie uh, Eh, grāmatu autori. Jā, līdz ar to nu, viņš to noteikti nav svarīgs tikai katoļiem vai tikai marijāņiem. Viņš arī ir eh, sabiedriska sabiedrība diezgan, sabiedrībā diezgan ievērojama persona, varētu tā teikt. Eh, nezinu, vai tas ir korekts jautājums, bet ne, nevis korekts, bet vai tas ir, nu, labs jautājums, bet tomēr gribas varbūt tās, lai uh, Eh, šajā kontekstā tad izskanētu arī tā, tas, kāpēc viņš ir tik vērtīgs, jo nu, eh, tik nozīmīgs, lai, lai tagad mhm. izdod šo, šo darbu un lai par to arī nedaudz eh, tomēr runātu par šo darbu. Varbūt tās tev ir kaut kāds arī savs personīgais tāds skatījums, kas aktualizē, kāpēc ir šis cilvēks un kāpēc par viņu runājam šobrīd. Mhm. Nu, šeit jāpaņem mazliet plašāk konteksts, jo man ir savā laikā bija romāns ar vēsturi, jo es biju studējis Dārgopas Universitātē vēstures doktorantūrā, kaut arī neesmu pabeidzis un neesmu uzrakstījis disertāciju. Eh, visu pārējo esmu izpildījis, tikai disertācijas pietrūkst. Un eh, eh, mani toreiz ļoti, ļoti uzrunāja personīgi, ka Dārgopas Universitātē pastāv mutvārdu vēstures katedra, laikam tā tas saucās, kur glabājas daudzu cilvēku atmiņas par viņu dzīvi, un viņi ir ierakstīti ja ierakstīti sākumā tas bija uz kasetēm, tagad tas ir digitālā formatā. Un tur simtiem, e, patiešām simtiem cilvēku tur var disertācijas rakstīt arī balstoties uz, šī, uz tā materiāla. Un e, tas man lika domāt, bet viena, vienīgi viena konkrēta cilvēka dzīves vēsture pasaules vai valsts vēstures kontekstā, tas var būt ļoti interesanti. Un tā radās tā doma e, izdot tas divas grāmatas laikmeta liecinieks. Pirmais, protams, bija pagājušā gada Broņislavs Valpitrs, eh, šogad Benedikts Skrinda. Un eh, priekš manis personīgi tas bija ne tik teoloģiskais darbs, cik tāds tāda cieņa vēsturei, ja, kuru kādreiz arī man bija gods studēt, lai parādītu un dot eh, pieju cilvēkiem pie parasta cilvēka dzīves, kurš ir spējīgs skaisti to daudz maz skaisti aprakstīt, kurš dalās ar saviem novērojumiem, kurš ir uh, Eh, notikumu kontekstā, jā, kurš skatās, piemēram, uz, div, uz abiem diviem kariem, eh, nevis no m, mm, tāda verotāja no malas puses, bet no cilvēka, kas ir, ir iekšā šajos notikumos, jo no iekšpuses izskatās pilnīgi savādāk, un viņu vērtējums gan Valpitra, gan Skrindas ir pilnīgi savādāks. Un tāpēc man personīgi ļoti gribējās, lai šie memoāri vai šies, šīs atmiņas tiktu izdotas. Tā kā no manas puses tas ir tāds Eh, gods vēsturei. Ja? Tā kā acu liecinieka eh, stāsti vai apraksts par, par šā, tā laikmeta eh, situāciju. Arī, jo tur viņš raksta vairāk, abi divi raksta vairāk par sevi, par to, ko viņi pārdzīvoja, mm. bet viņi taču pārdzīvoja to konkrētajā kontekstā, Tieši un līdz ar to mēs varam paskatīties, kā cilvēki vērtēja arī tā laika uh, Eh, notiku, notikumus ar viņu mentalitāti, ar viņu pasaules redzējumu. Jo galu galā tas ir pilnīgi atšķirīgs no mūsdienu. Ja? Nē, nu tieši tā, bet es domāju, šeit ir lab, labs tiltiņš uz uh, priesteru viedokļa uh, tematiku un citiem uh, šī vakara vai šīs, šī brīža tēmām. Man liekas, ka eh, arī, arī šeit tagad uzdodot tev šo jautājumu, eh, kas tad ir šīs aktualitātes, tas arī tāds laikmeta liecinieks stāsts, cerams, pēc, mhm. pēc gadiem varbūt tās arī būs izdota <laughs> grāmata laikmeta liecinieks. <laughs> Bet... Eh, vai, vai varbūt mēs, te, mēs, sevi, mēs kopā ar tevi sevi jau diskreditējam šodien? Ja? Varbūt tās jo, varbūt arī... Varbūt mūsu vērtējums šodien pēc gadiem liksies pilnīgi neadekvāts. Kas zina? <laughs> Nē, nu jā, bet nu, tas atkal ir cits skatījums uz to, kā mēs, jā. Eh, nu, ko mēs šeit esam izdzīvojuši un mhm. piedzīvojuši. Bet eh, tik un tā man šķiet, ka ir tiešām eh, tāds skaists tas laikmeta liecinieks, un, un te es arī gribu tā kā to tiltiņu uz tām sabiedrības aktualitātēm likt, jo jo man šķiet, ka mēs liecinām arī par to, kas notiek mūsu laikmetā, un mēs mhm. esam tajā bieži vien ļoti uh, ar personīgi ie, ievilkti un ielikti, un dažreiz varbūt tās ar kā novērotāji no malas esam šajā gadījumā, bet jautājums tev tādā gadījumā, kas ir, kas tev šķiet ir tā, tā vērts aktualizēt e, šajā sarunā? Nu, skatoties no tāda tiešām ne tikai laikmeta liecinieka, tas būtu varbūt paskaļi pateikts, bet no nu, cilvēka, kurš arī ir iekļauts uh, mūsdienu kontekstā, es, protams, gatavojoties programmai, paskatīju tādas ziņas nu, par Lietuvas lidmašīnu un par bojāgājošo jau mūžīgo mieru viņam, protams, visi zina. Bet um, man likās, man šķiet ļoti svarīgi pievērst uzmanību vienai lietai, kurai nu, varbūt šī ziņa arī neizskanētu, ja, ja mēs tik skaļi, ja mēs par viņu nepateiktu. Jo uh, ņemot vērā uh, valsts grūtības ar finansēm, ja, un mēs ļoti labi zinām par mm, veselības ministrijas problēmām un ka tur uh, Abumerī kungs mēģina šis eh, rindas risināt, man likās ļoti svarīga vēl viena ziņa, kas skar tieši mūsu, man šķiet, ne tikai baznīcas pieju pie um, aktualitā, aktuāla jautājuma, bet arī kas skar burtiski, burtiski visu valsti. Skatoties uz, uz šodienas ziņām, es paskatījos par tiem nodokļiem, kā tiek kārtē reizi mainīta nodokļu mm, savākšanas sistēma, un it kā izdarīt cilvēkiem labāk, ka mm, tiek palielināts tas neapliekamais minimums, eh, kā eh, no pensionāriem, kuriem tur lielākas pensijas, jā, laimīgi cilvēki, no kuriem tur mazāk nodokļu tik iekasēts. Bet šodien es eh, uzduros vienai ziņai. Ehm, Latvijā varbūt ne visi zina, pastāv arī daudz bērnu ģimenes, daudz bērnu ģimeņu asociācija. Un šīs asociācijas vadītāja, neatceros diemžēl vārdu uzvārdu, deva tādu interesantu izklāstu, ka uh, Eh, tieši daudz bērnu ģimenēm šis ieguvums ir nu, pavisam minimāls. Ja? Viņa, eh, es, ne, protams, pats neesmu skaitījis šīs lietas, neesmu verificējis, bet pēc viņas teiktā ir tā, ka, ja cilvēkam nav bērnu un viņam tā uh, alga nu, minimālā jā, 740 eiro, uh, un uh, tad šis cilvēks, pateicoties šī, šai nodokļu reformai, uh, saņem papildus kaut kādi 12 eiro. Bet cilvēks, kuram ir bērns, viņš saņem plusā tikai 92 centi. Ja? Oh. Un šeit, un šeit rodas, es, protams, atkal saku, es neesmu to verificējis, tāpēc es nezinu, cik tas ir patiesība. Man jāuzticas Delfiem šajā gadījumā un šīs asociācijas vadītājai, bet man šķiet, ka tas ir tomēr ļoti simptomatiski, jo valstī, kur ir demogrāfiskā krīze, maigi sakot, ja, un es personīgi varu teikt, ka, kad eh, notiek bērres, ja, un viens no tiem numuriem uh, miršanas apliecībā, kad mēs reģistrējam draudzē, tur ir uh, tāds piecu skaitļu uh, numurs M2024. Un tieši pēc šī skaitļa var noteikt, cik konkrēti cilvēku nomira uz doto brīdi, kad tika izsniegta šī apliecība. Ja, un tagad jau ir pāri 25 tūkstošiem cilvēku Latvijā ir nomiruši. Un salīdzinot ar to, cik ir piedzimuši, ja? un zinot eh, šo starpību, nu, tiešām eh, nu, rodas jautājums, vai, vai mēs nedomājam arī par to, lai būtu vairāk bērnu. Protams, tas dīvaini skan no priestera puses, kurš dzīvo celibātā, kuram pašam bērnu nav, <laughs> bet, eh, manuprāt, bet... Ja? Piedoties, bet, laikam, nē, nē, nē, nē, nē, es, es tā vienkārši klausos un arī domāju, um, Zin kā, nepārtraukti, jo mēs dzirdam, ka mūsu cilvēki ir prioritāte un ka mums vajag demografisko, no demografiskās bedres kaut kā izkāpt ārā un visas šīs celsmīgās runas par to, ka vajadzētu un, un uh, vienlaikus netiekot galā, un tad eh, šāda ziņa. Es viņu nebiju pamanījis, tāpēc eh, vēl vairāk, mhm. mm, ah, paskaties, kā. Uh, un nekas netiek Jā. izdarīts. Uh, mm -hmm. Bet vienlaikus arī tāda vien, un, un šeit, tāpēc es teicu par to laikmetu liecinieku, tāda vien skumja mhm. sajūta pārņem, <laughs> kad nu, mēs esam laikmetu liecinieki, ka mēs nepārtraukti krīzē atrodamies un nepārtraukti mm -hmm. tādā krīzes režīmā arī uh, darbojamies, tikai nav neviena, kas māk tā, tādu krīzes režīmu operēt, e, menedžēt e, pa lielam, un, <laughs> Jā. un varbūt tās, nu, atkal jau mūžīgi e, negribas jau tā kā visi to saka, nu jā, valstī nav prioritātes, vai ne, ja būtu prioritātes, bet tās prioritātes ir uh, vai tu esi, e, vai tu plāno ģimenes pieaugumu, vai tu mirsti, vai pat mm -hmm. vidam slimo un vēl viss cits, kas notiek, kad mm -hmm. katra jau ir prioritāte un katram vajag parūpēties, vai ne, un kad, kā tagad mhm. trāpīt, kur, kur mēs liekam to uh, lielāko uzsvaru varbūt tās šajā mm -hmm. gadījumā? Nu, es arī brīžiem tā domāju, ka okay, nu, man viegli sežot šeit uz šī zaļā divāna, <laughs> eh, viegli tur eh, no divāna eh, gudras lietas runāt, vai ne? Bet no otras puses es brīžiem tas sev ieslēdzu tādu, tādu atbildības funkciju, ja, jo, ja man kāds dod ziedojumu par to, ko es daru, es cenšos to darīt labi, jo arī, nu, tā, tā ir mana maize, ja. Es kā priestris cenšos kalpot pēc iespējas, nu, ar labāku sirdsapziņu. Ja cilvēks eh, aizgāja politikā, vai viņš ir ierēdnis, ja, un viņi par to ehm, nu, atbildīgi, tad mums ir arī pienākums no atbildīga cilvēka, kuram mēs maksājam, kā nodokļu maksātāju algu, ka mums ir pienākums pieprasīt. Ja, ka, okay, ko mēs esam izdarījuši, vai ko jūs esat izdarījuši, kādus lēmumus pieņēmuši. Uh, Jo bieži vien nu, mēs par to jau bijām runājuši. Tomēr ir tā liela plaisa starp to parastu cilvēku un elitēm. Ja? Yeah. Elites varbūt arī nesaprot, ka ir šīs problēmas, jo no viņu redzes punkta viss ir ok. Ja, jo e, teiksim, cilvēks, kurš pelna daudz, viņš ir spējīgs apmaksāt e, labu skolu, e, iztiku, tikt pie ārsta bez rindas, ja, jo par maksu un tā tālāk. Bet ko darīt ar to, to vidēju cilvēku, pateiksim tā. Ja? Un tāpēc Jā. Ja, tāpēc šeit ir tas jautājums, vai elites domā. Ja, ja viņi ir augšā, ja viņi saņem tādas algas arī no valsts, ne tikai no biznesiem, vai viņi domā arī par to, kas būs tālāk, vai būs tie nodokļu maksātāji pēc 50 gadiem. Jā, viņu bērniem, ne viņu pašiem. Ne, ne, nu jā, bet te tad aktualizējas vēl viena ne, problēma, ne, nezinu, vai tu pamanīji to par ķekavas domnieka Aigara Vītola uh, uh, nu, atteikumu uh, demisionēt. Es nezinu, cik daudz tu mm -hmm. pamanīji to, to, to sižetu, bet, eh, bet tā ideja bija apmēram tāda, ka uh, eh, viņam ir uh, parādījušās kaut kādas nelikumības, uh, bet nav nav krimināli vai administratīvi īsti e, sodāmas, bet e, mhm. vai tas ir ētiski, tas ir cits jautājums, vai ne? Un, mm. un, un ir uzsaukumi, ka nu, vajadzētu tomēr atkāpties, nu, kad mēs tādā demokrātiskā, civilizētā valstī dzīvojam, ka nu Jā. vajadzētu. Un man patika, un es ta, patiesībā tas bija tas aspekts, kam es pievēršu vērību, e, kad uh, viņš pamatoja savu neatkāpšanos ar Ameriku. Un šeit domājot mm. gan Trumpu, kuram ir uh, sodāmības un, un tiesāšanās, un mhm. vēl joprojām viņas iet, gan arī viņa izvēlētajiem, nu, laikam jāsaka tā, ministriem, mūsu, mūsu mm -hmm. uh, valsts terminoloģijā ministriem, ne, kuri mm -hmm. arī ir vai nu tur ir kaut kādos uh, seks skandālos ievīti, iepīti, uh, Eh, vai vēl kaut kādas tādas, eh, tādas lietas, kur eh, varbūt tās līdz galam tu nevari notiesāt, bet, bet ētiski tik un tā tas mm. nav. Un, un ja mūs tā ekspektācija sagaidām, kad nu, šie cilvēki, kur var mūs pārstāvēt un kur arī ieguldīs savu enerģiju un pūles, lai, darīt labu, tad, tad, tad šobrīd man, man, es, man, man tas likās baigi, redz kā, Amerika šobrīd arī dominē <laughs> nosako to toni, ja. kā mēs tad rīkojamies politikā, vai ne, kad mm. vairs nevis par ētiku runājam, bet, eh, redz kā, varam visu atļauties, jo esam pie varas. Mhm. Eh, nu, mēs dzīvojam diezgan tādā skarbā pasaulē, pateiksim tā, jo atkal eh, man ir viena pazīstama juriste, ko parasti joko sekojoši ka mm, ne, likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības, savukārt brīžiem laba, laba, laba likuma parzināšana tieši var novest līdz tā, lai tu varētu izvairīties no šīs atbildības. Jā. Un, un tiešām, ja tev ir labs jurists, jā, tad var izgrozīt arī pasavam. Jā. Nu, šeit jārēķinās ar to, ka mūsu juris, juridiskā sistēma nav pilnīga. Tas ir neapšaubāmi. Ja? Un, un pat uh, vislielākie noziedznieki, ja viņam ir liela nauda un labs advokāts, viņš ir spējīgs ja, izvairīties no atbildības, vai saņemt mazāku sodu, vai vispār neko nesaņemt. Savukārt, atkal vidējais cilvēks ar valsts noteikti nozīmētu advokātu, šeit jau loterija. Ja, kā, kā tev veiksies? Uh, bet e, no, š, tā ir vienas, real, viena realitātes daļa. Otra realitātes daļa ir ētika. Un mēs šodien redzam, ka uh, šis morālais Eh, slānis vai šī morālā puse, viņa faktiski tiek uztverta kā vājība. Ja, ja tu esi spējīgs uh, saņemt savu par jebkādu cenu, tad tu esi malacis. Ja, un uh, uzvarētājus jau neviens net, netiesā, vai ne? Ir tāds teiciens. Jā. Šodien es kaut kā ar tiem teicieniem. <laughs> ja. Bet um, no otras puses, uh, skatoties no kristīgā redzes punkta, uh, Eh, ētika spēlo, spēlē, man šķiet, pat fundamentālāku lomu, eh, svarīgāku nekā eh, tā juridiskā pusē. Jo patiešām, nu, manā skatījumā, jā, pat juridiski ar tevi viss ir kārtībā, tu vari pierādīt un visu, ko tu vari pierādīt. Bet tu atzi, tava sirdsapziņa saka, ka kaut kas nav kārtībā, nu tad tev jāatkāpjas. Ja? Man, bet šeit ir atkal viena lieta ir ideāli, otra lieta praksē. Ja? Es patros, ka Reizeknas baznīcā uh, vannas eh, istabā ir dvielis izšūts, un tur rakstīts eh, eh, ideāls sapņi un maldi. Ja? Tur, tur kaut kāds tur filozofisks teiciens, ja? ka ideāls ir tik tikai maldi. Ja? Bet uh, otra lieta ir skarba realitāte, jo man prātā ir viens poļu politiķis, kurš man visu laiku simpatizēja, kad es biju uh, vēl students. Uh, bet viņš neuztaisīja nekādu karjeru, Eh, un es atceros vienu interviju, kad viņš skaidroja, kāpēc. Viņš skaidroja tādus konkrētus gadījumus, kad viņš varēja pierādīt teiksim, savam oponentam kaut ko, jā, teiksim, publiskā, publiskās debatēs, piemēram, samelot. Vai viņš varēja pierādīt, ka viņš uh, tur nezinu, kaut ko nav darījis, bet viņš ir bijis godīgs līdz galam. Jā, un viņš neuztaisīja nekādu tādu lielu politiku karjeru. Jā. Viņš bija viens no konservatīviem. No konserv konservatīviem polijas politikiem. Un tas uh, parāda, ja, ja viņš būtu darījis, piemēram, kā Trumpa kungs tagad rīkojas, ja, noteikti viņš būtu panācis krietni vairāk ja, savā politiskajā karjerā. Bet viņš vēlēs uh, būt ētisks, viņš vēlēs būt rīkoties saskaņā ar savu sirdsapziņu, jo viņš ir katolis. Ja. Un līdz ar to nu, viņš palika tāda pelēka pele, ja, tādā uz eh, tā, tā, tajā politiskajā visā uh, tusovkā. Ja. Un, uh, nu, Tas ir, tas ir otra medaļas puse, ja, ka pie varas, diemžēl, mēs redzam, ka tiek eh, cilvēki, kuri nu, varbūt pat psih, psihiski, patoloģiski, pat negribu dot diagnozes, protams, jā, bet nu, eh, cilvēki, kuri nerēķinās ar citiem, bez empātijas, ir gatavi melot, ir gatavi iet pa galvām un tā tālāk. Tā ir realitāte, diemžēl. Jā. Un tagad mums rodas jautājums, ka mums, kā katoļiem, dzīvot šajā pasaulē. Ja? No vienas puses, mēs nevaram būt mīksti, uh, Ja, ka, nu, ok, labi, pazemīgi pieņemsim visu, jā, tur politiki, dieva balss ir runāts ar politikiem, tas, tas neder, ja. No otras puses, mēs nevaram pieņemt tas metodes, ja, jo tad rodas jautājums, ar ko mēs esam labāki, ja. Mēs esam tādi paši, ka viņi mums tikai cits narratīvs, ja. Cita, cits politiskais virziens, bet metodes ir tikpat nekrietnas. Un man nav atbildes uz jautājumu, kā. Es tikai varu uzdot jautājumu, kā. Jo, jo dažkārt tiešām arī ir tāds, tāda sajūta, eh, rodas, ka patiesībā nu, tas, tas, ka tev ir kaut kāda ētikas principi un tu vispār tāds principiāls un pieturies pie tiem, ka tas arī tiek mhm. saskatīts mm -hmm. kā, kā eh, tāda, nezinu, vājība un tad, kad tu esi tāds mm -hmm. kārtīgs boss un, un pilnīgi mm -hmm uzliec mīksto piedošanu, brīvstiecienu uz, mm -hmm. uz visu, yeah. visādiem principiem un, un uz, uz mhm. jebko, lai uh, tikai sasniegt savu mērķi, tā atkal tāda spēka pazīme. Nu, es šeit, protams, mm. domāju drusītni par to Amerikas gadījumu. Visdrīzākais mm. arī netaisni e, šobrīd tā mēģina tā kā no sava skatījuma um, tiesājoši varbūt tās piedošanu par to. Un, un mm. tomēr tāda sajūta ir, ka uh, e, tev ir jābūt tādam bravūrīgam un, un jāignorē visu, lai tu sasniegtu. Un, un tad tiešām es tā mm. domāju, nu, bet kāda te būtu tā uh, nezinu, kristīgā rīcība šajā gadījumā, jo mhm. vienkārši noskatīšanās un tāda bezatbildīga, nu, lai jau viņi, viņi ir pie varas, lai viņi e, un, un neņem vērā, mhm. nu, mēs esam ētiski un tāpēc mēs vienkārši tas jau arī, nu, nekādā veidā neiedaras tajā, tajā bildē, ja mēs gribam tomēr iestāties par, par e, taisnību, līdz cietību un visādām šitādām lietām, mhm. nu. Eh, nu šeit eh, nu vienīgais, pie kā es nonācu priekš sevis, ja, eh, nu, būsim atkal realisti, mēs neesam spējīgi mainīt visu šo struktūru. Viņa jau izveidojusies, viņa ir diezgan cieta. Un, nu, mēģina iet tagad ar savām katoliskām runām, jā, tevi pasūtīs un viss. Bet man šķiet, ka atbilde uz to varētu būt tāda pati, kāda bija nu, pirmo kristiešu gadījumā. Ka, ok, pat ja visā pasaulē ir, ļaun, ir ļauna, es tik un tā rīkošos pareizi. Ja? Jo, nu, pateiksim tā, no mūsdienu uh, sukcesa cilvēka viedokļa, uh, kristieši bija outsideri. Nu, at, atdot no, nu, savu jā. dzīvību tikai par to, ka tu neesi e, imperatoram salicis tur mm, to vīraka graudu, nav neesi iemetis uz oglēm, kā par godu imperatoram, kā dievam. Ja? Nu, nu, Vai tad tev tik grūti, ja? ja? Vai, vai kā tur bija, um, kā mēģināja pierunāt, uh, laikam, svēto uh, Polikarpu, jā, ka, nu, nu davai, koč formāli tu uz, izsaki imperatoram godu, taču tavs dievs taču zina, ka tu neatzīsti imperatoru par dievu. Viņš saka, nē, es nevaru, jā, es, uh, man jābūt godīgam līdz galam. Tā kā uh, būt godīgam tur, kur tu esi. Jā, vienalga politika, medicīnā, e, universitātē, jebkāda cita darbā. E, esi šoferis pie stūres, esi godīgs. Jā. Ok, visi skrien e, un uz sarkano, bet es neskriešu uz sarkano. Jā. Ok, tas kaitina citus, bet tas ir mans princips. Jā. Un šeit, skaties, kristieši mainīja pasauli. Jā, pa 300 gadiem kopš Oh, pārtraukums. Kristus nāves līdz eh, nu, mazliet vairāk nekā 300 gadi. Tā ir? Jā, eh, tagad ir. Tagad ir, tagad ir jā, mazītiņš tagad tāds. Aha, ok. Mhm. Mm Vienkārši nu, mūsu, mūsu tīkli ir tādi, kādi ir, bet jābūt godīgiem arī attiecībā uz šiem tīkliem. <laughs> nu, ne, ne, nu, bet, jā, bet tieši, tieši tas, ka kristieši mainīja Romas impēriju pa 300 gadiem. Ja? No nelielas, neliela kristiešu pulka pēkšņi kļūst uh, valsts reliģija. Ja? 4. gadsimta beigās kristieši kļūst par valsts reliģiju Romas impērijā. Bet viņi neko tādu nedarīja, viņi netaisīja nekādas revolūcijas. Daudzi kristieši vienkārši gribēja būt, dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu. Un arī sliktajā valstī mēs varam dzīvot saskaņā ar, ar savu sirdsapziņu. Varam uh, turēties, nu, ok, turēties kopā tas ir viens, bet uh, man vienmēr ļoti patīk tāds teiciens, es to daru tā, jo tā ir pareizi. Ja? es daru tā, jo tā ir pareizi. Ja, un, ja es esmu mierā ar savu sirdsapziņu, ok, uh, var gadīties, ka, ja tādu cilvēku būs daudz, arī mainīsies valsts. Ja, atkal ideāls eh, <laughs> sapnis, ja kaut kāds maldi kaut kādi, bet, jā. bet varbūt nē. Bet tad vajadzīga tā kritiskā masa, kas var noliekt eh, šo sabiedrību tajā otrajā, otrajā virzienā, vai ne? Jo pretējā gadījumā es domāju, um, nu tas, ko tu saki, ir labi un pareizi, bet diezgan mm. smagi cilvēkam, kuram varbūt tās mhm. ikdienā jācīnas ir par, gan par izdzīvošanu, un kur viņš redz, ka netaisnība <laughs> daudz, uh, daudz yeah. Mhm. uh, tālāk tev palīdz tik nekā tāda mhm. pastāvēšana uz vērtībām, uz principiem, uz, uz mm -hmm. ētiku un tā tālāk. Mani. Protams, protams, jo, bet jāsaka, ka arī kristieši tajā laikā cīnījās par izdzīvošanu. Jā, nu, tas tikai, arī, protams, jā. jā. jā un, un tā kā mēs varbūt esam zināmā mērā labāk labākā pozīcijā pat nekā eh, pirmā gadsimta kristieši. Ja, jo mums, nu, ok, pensijas mums ir, bet tur es pat pensiju nebija. Kaut kādi pabalsti ir, tur es pabalstu nebija. Ja, un tā kā mēs, nu, civilizā, civilizā, civilizētāki mēs gan esam ja, šajā ziņā, bet vai esam morālāki? Ja, vai šī civilizācija mūs mm, nedeponē? aizkravē. Nu, tā ir. Atkal. E, ejam mazā muzikālā pauzītē, un tad atgriezīsimies, lai noslēgtu šo priesteru viedokli ar vēl kādu, varbūt tās mm. tēmu vai aktualitāti, kas man vismaz šķiet ir gana interesanti, un, un tas ir uh, uh, dzimtes Rosels, ir, ir saraisī, izraisījis tādu nedaudz ažiotāžu sociālos par to, vai tiešām šādu raidījumu vajag un, un, un kā, kā uz to reaģēt. Nu, droši vien cilvēkiem, kas uzskata, ka nu, ne, tādu varbūt <laughs> tas nevajadzētu. Uh, bet par to tūdaļ pēc mazas muzikālas pauzītes. thank you friend. He gave thanks before the cross, so we'll thank him in the loss, cause what matters can't be taken away. Yeah, this world is fading anyway. Priesteris viedoklis, šeit ir priesteris Jānis un eh, priesteris Mitrijs. Un nu, noslēdzot šo raidījumu, vēl kāda tematika, kas man liekas, man vismaz aizķērās kā uh, gana interesanti, un tas ir uh, eh, ažiotāži, par kuru uh, raksta Delfi uh, attiecībā uz Latvijas radio uh, pieci raidījumu dzimtes Rosols, un nu, tā ažiotāža ir ap to, ka šajā raidījumā principā īstenojot uh, televīzijas un rādio uzstādījumu, kad uh, runāt par dažādību un to padarīt iekļaujošu un uh, un, un varētu laikam teikt, arī skaidrot šo dažādību un atklāt cilvēkiem, lai tiešām uh, tiktu runāts par šīm lietām, tiek runāts arī par nebinārajiem cilvēkiem. Nu, šajā raidījumā, šajās um, nu, eh, podkāstā es tā saprotu, arī tiks apskatīts. Es neesmu pats klausījies, es tikai cik, mhm. cik es šobrīd šeit redzu. Bet tā ažiotāža ir izsēlusies ap to, ka nu, ir kas, protams, iebilst, ka šāda uh, tipa cilvēkiem tiek piedāvāta šāda plaša platforma valsts mērogā, turklāt arī par valsts līdzekļiem apmaksāta, lai par to runātu un, un kāpēc neiekļaut citas grupas un, un citus cilvēkus un citus viedokļus. Un, nu, nu, šī ir tā, kā teikt, ažiotāža, kas šobrīd uh, es tā saprotu, diezgan plaši notiek. Es nebiju pamanījis, kā izņemot tikai šajā, eh, šajā eh, Delfu eh, rakstiņā par šo lietu, un, un protams, tur parādās ir par to, ka, no, nu, kāpēc pretējos viedokļus nepalaist, un, uh, Un jāsaka tā, man jau negribas izklausīties un atkal jau žēloties, un, jā, mēs jau kā reliģiskās organizācijas un baznīca esam vispār diskriminēti, un, un galu galā arī mazākumā jau esam, un kāpēc mums neatļauj par valsts līdzekļiem tad arī līdzīgi skaidrot kaut kādas lietas vai runāt. Es nezinu, es vienkārši gribēju dzirdēt, ko tu par mhm. to um, domā, vai var, varbūt tās vienkārši kādu reakciju ātro, tādu spontāno mhm. reakciju uz to, ko es pastāstīju, ja nezinu par šo. Okay, man ir pāris punkti tikai. Ceru, ka eh, neviens no tā necietīs. Eh, Pirmkārt, eh, jāatšķir informēšana no propagandas. Ja, ja mērķis, ar kādu tiek veidota tāda programma vai citas programmas ar cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem, mēs dzīvojam pluralistiskā sabiedrībā. Ja, un kaut arī esmu baigais konservators, ja, konservatists un konservatists um, es esmu tikai par to, ka pasaulē tikai divi dzimumi un ne vairāk un tā tālāk. Ja, bet eh, jāapzinās, ka ir cilvēki, kuriem uh, ir dažādi uzskati, savādāki uzskati uz to. Ja, un, ja iet runa tikai par to, ka publiskā, radi, publiskā televīzija vai publiskais radio tas ir publiskais, tas nozīmē, ka jānodrošina mm, pieeja katrai cilvēku grupai. Ja, varbūt tikai radikālus, radikālus mēs varam nogriezt, ja, protams, uh, ja viņi tur pamudina uz vardarbību un tā tālāk. Bet, manuprāt, demokrātiskajā valstī jānodrošina pieeja visiem. Lai, lai es tagad neizklausīšos kā baigais katolis, bet es tā uzskatu, ka tas tā ir. U, e, bet, ja tas ir propaganda, ja, kāda konkrēta dzīvesveida propaganda, ka tas ir labāks nekā visi pārējie, tad man būtu jautājumi. Ja, tas ir viens. Un otra lieta, uh, uh, ok, es neesmu pret, lai šī, lai šī programma parādās bet es būtu pret, ja man aizliegtu uh, izteikt manu viedokli par tādu programmu. Ja? Jo pluralistiska, pluralistiskajā brīvajā valstī uh, ir tiesības ne tikai paust savu nostāju, bet ir tiesības arī paust savu nostāju par otrā cilvēka nostāju, vai, ne? vai viņa, par viņa pasaules redzējumu. Un kamēr uh, man ļauj to darīt, uh, ja es, protams, daru to cienīga veidā, es nesaku, ka, teiksim, nu, nedod Dievs, lai es kaut ko par tādu pateiktu, ka jānošauj kaut kāda cilvēku grupa. Ja? Bet, ja es varu publiski pateikt, man tas nepatīk, tas nesaskan ar manu pasaules redzējumu, es tam nepiekrītu. Ja man ļauj to darīt, ok, raidiet pa radio visu, ko jūs vēlaties. Man vispār atklājums, ka Latvijas radio 5, es domāju, ka tikai 4. <laughs> bet, ot, katrā ziņā tā, tā, tāda būtu mana reakcija tā, jā, uz to. Tā, uz to mēs kā laikmeta liecinieki liecinam tam par to, ka nu, ir tāda brīvība, kad var runāt un var runāt par uh, eh, daijieb ko, uh, kas šķiet mm -hmm. ir tā vērts vai aktuāls, lai par to arī mhm. runāt. Un, un šeit arī tiek norādīts, nu, kad ir maz runāts par šiem cilvēkiem un, un, un pārmetums, ka mhm. tas var novest pie kaut kādām uh, Eh, problēmām, eh, sociālām vai, vai personīgām slimībām un, un, un, un traģēdijām, tad, tad viens no uzskatiem, kas tiek eh, teik, teikts, ir par to, ka tieši tas, ka netiek runāts par šādu cilvēku vajadzībām vai izaicinājumiem, problēmām sabiedrībā, var novest pie, pie konsekvencēm, kas uh, nu, bēdīgām konsekvencēm, vai ne? Un, un mhm. ka tieši tādēļ ir tā vērts, lai runātu. Um, es vienkārši tā norēģēju uz to, ko tu saki, mm -hmm. bet, mhm. bet izklaus tā, ka mūsu liberālajā sabiedrībā, <laughs> ne, eh, mūsu uh, pasaulē, kur mēs dzīvojam, visiem ir tiesības izteikties, un mums tas ir jārespektē. Uh, Un ja vien mums arī neliedz uh, tiesības izteikties, uh, ne, un, un līdz zināmai robežai, es pieļauju. Tā kā tu teici, vardarbību nevaram mm. mēs atļaut, mm. kad eh, tiek kurināta vai, vai mm. eh, demagoģija un kaut kādi manipulatīvas rīcības, jo nu, tas mēs redzam tagad arī, piemēram, mēs ar Ukrainas eh, karu, kad kādi tur mēģinājumu un, un kāda ar, mm-hmm. man izklaus, nu, mēs dzīvam patiešām sarežģītā, klišeisks skan, bet sarežģītā pasaulē. Ne tikai kristieši. Es tikai, es tikai piebilstu tā, ka ja, tas, ja tāda, tādas programmas skan un tas noved līdz cieņpilnu, cieņpilnas diskusijas, ir ok. Ja, ja tāda programma skan, lai kādam aizbāzt muti un pārtraukt kaut kādu diskusiju, tad nav ok. Tas ļoti vienkārši. Manā skatījumā. Mēs domājam, tas tā ļoti saprotam un skaidrā mums kā kristiešiem, kā tad mums varbūt tās vajadzētu reaģēt. Paldies! Paldies! Paldies priestaram Dmitrijam un paldies arī jums, rādījumā arī klausītāji, ka bijāt kopā ar mums uz tikšanos jau eh, rīt, kad būs atkal nākošais raidījums un šoreiz labās ziņas. Lai visiem skaista diena vai vakars! Visu labu! Izskanēja raidījums priestara viedoklis, saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem – kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!